ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار ثم أصلي وأسلم على صلى الله عليه وسلم أحبابي الكرام أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل عنها العبد يوم القيامه kwamba unaletewa yale maswali kabla siku ya mtihani kufika. Bila shaka yeyote ambaye kwamba amepata maswali ambayo kwamba atakwenda kuulizwa katika zile test papers, basi moja kwa moja mtu huyu huenda akafaulu. Kwa hiyo ahbadi ya kiram, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Anatuambia ndani ya Qur'ani kwamba waja watasimamishwa mbele yake na wataulizwa maswali ambayo kwamba yanahusiana na maisha yao ya hapa duniani. Anasema Allahu subhanahu wa ta'ala, waqifuhum innahum mas'ulun, malaika hao ambao kwamba wanapewa amri na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wasimamisheni ili waulizwe maswali. Ahbadi alkiram, thabata fi lqurani wassunna anna linsana idha mat fainnahu yuhasabu عن كل صغير وكبيرة عن كل صغيرة وكبيرة عملها في الدنيا imethubutu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an na pia vile vile katika hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mwanadamu anapokufa basi huwa ni mwenye kuhesabiwa kwa lolote ambalo kwamba alilolifanya hapa duniani, iwe ndogo na iwe ni kubwa, vile vile atakuwa ni mwenye kulipwa kwa tendo lake ambalo kwamba alilolifanya hapa duniani. kula, basi atakuwa ni mwenye kulipwa kwa yale mema ambayo kwamba aliyoyafanya. Washarru yuaqibu alayhi, na ikiwa alifanya matendo ambayo kwamba ni maovu hapa duniani, vile vile atakuwa ni mwenye kulipwa kwa adhabu yale matendo ambayo kwamba aliyoyafanya hapa duniani. Tuingie katika msafara wa awwalu manazil kuhesabiwa alqabru ni ndani ya kaburi. Fa fi lqabri awwalu ma yusalu alinsan anhu, ndani ya kaburi kuna yale ambayo kwamba anakwenda kuulizwa mja kama huyu na malaika ambao kwamba waliowakilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ama swali la kwanza analokwenda kuulizwa, anaulizwa man rabbuka, ni nani mola wako? Hili ni swali ambalo kwamba kila Muislamu ajue atakapoulizwa jaa fi alhadith fi hadithi al-Buraa bin Azib kama ilivyokuja katika hadithi ambayo kwamba ilipokewa na Buraa bin Azib radhiyallahu anhu hadithi ambayo kwamba ilipokewa rawi wake ni Abu Abu Daud fi sunanihi ahbab al-kiram mwanadamu ni lazima ajiandae na maswali kama haya maswali ambayo kwamba anakwenda kukumbana nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna ambaye kwamba atakayekuja awe ni mwenye kueleza maswali haya baada ya wewe kuondoka duniani. Haya ni masala ambayo kwamba hayakufaa na lolote, kama wanavyofanya baadhi ya watu. Anapozikwa mtu, wanakwenda katika kaburi lake, wanakuwa wanamwambia saizi hivi karibuni sayatiani malakani, watakuja malaika wawili. Haya wanakuelezea na wewe katika kaburi lako, kisha wanakwambia watakuuliza maswali haya, maswali ambayo kwamba tumeyataja, kisha wanakupatia na jawabu nakwambia kuulizwa man rabbuka, wewe jibu kwamba rabbi Allah na Allahu rabbi. Hadha la yanfa, hii haitumnufaisha mja na kitu Hadithi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotuambia, idha mata ibnu adam inqataa amaluhu illa min thalatha, anapokufa mwanadamu matendo yake yote yanakatika isipokuwa ni matendo matatu peke yake ambayo kwamba yatakayobakia: sadaqatul jariya, sadaka ambayo kwamba aliyotoa, sadaqatul jariya, sadaka ambayo kwamba inayoendelea alifanya jambo ambalo kwamba yeye yuko kaburini, lakini bado linaendelea kunufaisha watu. Basi hii ni swala katuljahi. Jambo la pili au amali ya pili ambayo kwamba atakayobakia nayo mja au ilmu yantafahu bihi, ni elimu ambayo kwamba yenye manufaa, alielimisha akiwa duniani au alisaidia katika kuelimisha leo yuko kaburini, elimu ambayo kwamba aliyenufaisha bado inaendelea kusaidia watu. Hii pia ni hili ni tendo ambalo kwamba litaendelea kumpatia malipo hata yeye yuko katika kaburi lake. Na jambo la tatu, au wala salih yad'u lahu, ni mwana mwema, mtoto mwema. Mja huyu ameondoka duniani, lakini amemwacha mtoto mwema, yad'u lahu, anamwombea dua aliyakuwa yeye tayari ashaona haya ni matendo ambayo kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia yatakayomnufaisha mja baada ya yeye kuondoka duniani. Ama watu kuwa watakalini katika kaburi lako kwamba malaika watakuja watakuuliza, na wewe watajibu kadha wa kadha, basi haya hayatumnufaisha sallallahu alayhi wasallam, ikiwa hadithi hii ni sahihi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kusema, la dinu mautakum la ilaha illallah, walakinieni maiti wenu kauli ya la ilaha illallah kisha muwe mtamlakinia la ilaha illa Allah. Kwa sababu gani? Hadithi ambayo kwamba inapatia nguvu kauli hii ni kwamba Mtume vile vile sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yoyote ambaye kwamba atakayekuwa kauli yake ya mwisho kuondoka hapa duniani la ilaha illa Allah, moja kwa moja mtu huyu ni wa peponi. Kwa hiyo ikawa wewe nyinyi mnatakiwa kumkaribia yule ambaye kwamba inataka kuondoka duniani. Kauli hii ya la ilaha illallah, wala si baada ya yeye kuwa tayari ashaondoka duniani, kisha tuwe tutamkadiria kauli hii, haitomnufaisha na chochote, la yumfa. Bali kuna hadithi chungu nzima ambazo kwamba zimekataza watu kuzungumza au kusema maneno yote, hata iwe ni maneno ambayo kwamba ni ya kidini katika masala ya jamani. aqulu qauli hadha وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أحبابي الكرام ثم يوم القيامة يحاسب عن كل صغيرة وكبيرة وإن حوسب عليها بالقدر Kisha mcha huyu siku ya Kiyama vile vile atakwenda kulipwa kwa dogo na kubwa, hata kama atakuwa kaburini amepitia marhala haya, lakini pia vile vile siku ya Kiyama anakwenda kukumbana na jazaa ya malipo yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema faman faman faman ya'mal faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara kwa yoyote ambaye kwamba atakayetenda tendo tendo zuri japokuwa ni dogo mithqali ya atakwenda kuliona mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. wala ya'mal mithqala dharratin sharran na yoyote yule ambaye kwamba atakayetenda tendo japokuwa ni dogo mfano wa mdudu chungu, iwe ni shari, ataipata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ataadhibiwa kwa shari kama ile. Kwa hivyo, wa awwalu ma yuhasabu alayhi swala, na la kwanza ambalo kwamba mja siku ya Kiyama na kwenda kuhesabiwa nalo, basi itakuwa ni swala zima la ibada hii ya swala. Katika hadithi an abi Hurairata radhiyallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wasallam qala, hadithi ambayo kwamba imetokana na Abu Hurairah radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, anasema kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna awwala ma yuhasabu nnas bihi yauma alqiyamati min a'malihim as-salah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la kwanza kabisa ambalo kwamba watakalohesabiwa watu katika matendo yao, basi itakuwa ni swala qal, anasema yaqulu rabbuna jalla wa azza ana atasema Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala limalaikatihi wa huwa a'lam, kuwaambia malaika wake, na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mjuzi, yuwajua yale ambayo kwamba anakwenda kuwauliza malaika wake. Atawaambia kitu gani? Anawaambia, undhuru fi salati abdi atammaha am am nafasaha iangalieni swala ya mja wangu. Je, ametimiza swala zake? Zimetimia au zimepungua? fa in kanat tamma, ikiwa swala ile ilitimia, kutiba lahu tamma, mtu huyu atakuwa ni mwenye kuandikiwa tamma, yani kwamba amali zake zimetimia wa in kana ntakasa, na ikiwa imepungua minha shay'a, kitu chochote katika swala yake, qala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, atawaambia malaika wale, undhuru hal li abdi min tatawwu abdi fariidatahu min tatawwuihi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atawaambia mjazieni kapu lake la faradhi kutokana na zile sunna ambazo kwamba alizokuwa akizifanya katika dunia. Thumma tuqadu al-a'mal ala dhati ala dhati, kisha hiyo itasababisha matendo ya mja huyu huwa ni yenye kuchukuliwa. Hadithi kama hii imepokewa na Abu daud na pia vile vile amesahihisha hadithi hii Alimamu Albani. Sehemu nyingine au maswala mengine ambayo kwamba atakwenda kuulizwa mja na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama, yusalu labd, ataulizwa mja yauma alqiyamati an umuri, kuhusiana na baadhi ya mambo minha miongoni mwa mambo kama haya majaa fi lhadithi Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu ni yale ambayo kwamba yamekuja katika hadithi ambayo kwamba imetokana na Ibnu Mas'ud, radhi za Mwenyezi ziwe juu yake. Asema anu nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba bwana Mtume rehma na amani zimshikie yeye amesema, la tazalu la tazulu qadama abdi qadamu abdi la takunu qadama ibnu qadama ibni adama yauma alqiyamati, haitoweza kunyanyuka au kusonga nyayo ya mwanadamu siku ya kiyama, min indi rabbihi, mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hatta yusalu an khamsin, mpaka nyayo hii au mpaka mja huyu atakapoulizwa maswali matano. Swali la kwanza ambalo kwamba atakaloulizwa ataulizwa an umrihi fima na umri wake aliumaliza vipi katika ulimwengu. Hili ni swali, kila mmoja ni lazima awe na jawabu lake. Iwe umeishi miaka ngapi, ni miaka ishirini, iwe imefika hamsini au sabini, utaulizwa kuhusiana na umri wako wote, uliishi vipi katika ulimwengu kama huu. Swali la pili, wa shababihi fima ablah ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala nje ya kuhusiana na ujana wake. Ujana ni moshi, ukipita So yeye anasema kama kuna kitu cha thamani zaidi wanazuoni ni ule umri, marhalatu shabab, ni ule umri wa ujana, kwa sababu wewe una nguvu za kufanya ibada, una nguvu za kutekeleza ibada. Leo swala ambayo kwamba inapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, swala ya kijana inapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Yeye ako na shahwa, yeye ako katika marhala ambayo kwamba ni ya ushawishi, lakini akaachana na dunia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ibada za kijana kama huyu ikawa inazipenda mno. Anakwenda kuulizwa kijana, ujana wake aliomaliza vipi? Je, katika mambo ya kheri au alimaliza ujana wake katika masala ya anasa, jawabu atakuwa nalo kijana. Kisha swali lingine ambalo kwamba tunalokwenda kuulizwa mja ataulizwa, wa maluhu min aina iktasabahu wa fima anfaqa, ataulizwa kuhusiana na mali yake. Mali yake aliichuma kwa njia gani? Aliipata mali yake kwa njia gani? Baada ya kuwa mali yake imeangaliwa alipata katika njia ya halali. Kisha pia vilevile Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atataka kujua mali hii aliitumia vipi. Tuulizwa, ulitumia vipi mali hii? Ama swali lingine ambalo kwamba atakaloulizwa nje siku ya Kiyama, madha amila fima fima alima, alifanya kitu gani kwa ilmu ambayo kwamba aliyo au kitu chochote ambacho kwamba alichokijua kinachohusiana na dini, yeye basi alifanya nini? Je, alikuwa ni mwenye kulitekeleza? Ikiwa ni la kukatazwa, alikuwa ni mwenye kukomeka au alifanya vipi? Pia vile vile, hili ni swali ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukwenda kumuuliza mja siku ya kiama Hadithi kama hii imepokewa na Imam imepokewa na imamu Tirmidhi na pia vile vile